Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի հիմնական թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Պետնախարարը Շահումյանի շրջանում ցանոթացել է իրականացվող մի շարք ծրագրերի ընթացքին եւ անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ թիվ 2 ընտրատարածքում նշանակվել է ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել է Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող։ Քաշաթաղի շրջանում սկսվել են բանջարաբոստանային կուլտուրաների բերքահավաքը անասնակերերի կուտակումը։ Ասկերանի սոցիալական տարածքային բաժինն առանձին քաղաքացիների նշանակում է նաև համապատասխան դրամական օգնություն։ Շուշիում տեղի կունենա ստեղծագործման թանգարանների աշխատողները խորագրով ցուցահանդես։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը շաբաթօրն այցելել է Շահումյանի շրջան ցանոթացել տեղում իրականացվող մի շարք ծրագրերի ընթացիկ աշխատանքներին եւ համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն։ Շրջվարշակազմի նորանշանակ ղեկավար Գագիկ Մարտիրոսյանի ուղեկցությամբ պետական նախարարը նախ ցանոթացել է Չարեկտար համայնքում պետբյուջեի միջոցներով կառուցվող դպրոցական շենքի եւ խմելու ջրի ապահովման համար ջրատարի աշխատանքներին։ Պետնախարարը կարևորել է երկու ծրագրերի ծրագրերի առաջնահերթությունը եւ հանձնարարել պատասխանատուներին ավելի հետեւողական լինել աշխատանքներն ըստ սահմանված ժամանակացույցի եւ որակով ավարտելու համար։ Այնուհետև Գրիգորի Մարտիրոսյանն այցելել է Լև գետի վրա կառուցված Արցախ հեկ ընկերությանը պատկանող Լև 1 հեկ, որի շահագործումը նախատեսվում է այս տարվա աշնանը։ Պետնախարարը ցանոթացել է եվրոպական առաջատար տեխնոլոգիաներով զինված հեկի հզորությունը ընդգծելով վերականգնվող էներգիայի կարևորությունը Արցախի տնտեսության զարգացման զարգացման գործում։ Հաջորդ կանգառը Վարդենի Սմարտակերտ մայրուղու վրա գտնվող Խարխափուտ հսկիչ կետն էր, որտեղով իրականացվող ապրանքաշրջանառությունը վերջին ամիսներին գերակշռող ծավալ է ապահովում։ Պետնախարարի խոսքով անհրաժեշտ է, որպեսզի թե մատուցվող ծառայությունները եւ թե առաջիկայում հսկիչ կետի համար նախատեսվող ենթակառուցվածքները համապատասխանեն արդի չափանիշներին եւ անհարկի խնդիրներ չառաջացնեն ինչպես տնտեսվարողների, այնպես էլ ուղևորների համար։ Տեղում մի շարք հազարարականեր տալուց է հետո Գրիգորի Մարտիրոսյանը ցանոթացել է Վարդանից Մարտակերտ Մայրուղուն կապող ռազմավարական նշանակության նոր ճանապարհահատվածի բարեկարգման աշխատանքների ընթացքին։ Խարվաճար քաղաքում պետական նախարարն այցելել է Արի ծրագրով նախատեսվող բնակելի թղամասի համար հատկացված տարածք վարչակազմի ղեկավարի հետ տեղում քննարկել հայրենադարձության ծրագրի արդյունավետ իրականացման ուղղված մի շարք հարցեր, այնուհետև շրջանի համայնքների ղեկավարների եւ պետական մարմինների ստորաբաժանումների ղեկավարների մասնակցությամբ անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն։ Առաջիկա տարիներին պետական եւ բարեգործական ծրագրերի շրջանակում նախատեսվում է ավարտին հասցնել շրջանի համայնքների խմելու եւ դրան զուգահեռ ռոռոկման ջրի խնդիրը։ Հայրենադարձության ծրագրի շրջանակում ընդլայնելու ենք բնակարանաշինության եւ շինանյութերի տրամադրման ծավալները։ Ուշադրության կենտրոնում են պահվելու նաեւ ներհամայնքային եւ միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները, ասել է պետնախարարը։ Հանդիպման ընթացքում համայնքի ղեկավարները բարձրացրել են համայնքային նշանակության մի շարք այլ խնդիրներ։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Երեք տեղի է ունեցել Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստը։ Ինչպես տեղեկացնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, նիստում որոշվել է ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի առաջին մասի 13-րդ կետի եւ թիվ 2 ընտրատարածքից ընտրված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Արսեն Արամայիսի Արստամյանի падգամավորական լիազորություններն այս տարվա հուլիսի 31-ից դադարած համարելու մասին ազգային ժողովի նույն օրվա արձանագրության հիման վրա առաջիկա հոկտեմբերի 7-ին թիվ 2 ընտրատարածքում նշանակել ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ։ Համաձայն ժամանակացույցի նշված ընտրական գործողությունների մեկնարկը տրվում է օգոստոսի 6-ին։ Տեխնացուների գրանցման փաստաթղթերը Ստեփանակերտի տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը սահմանվել օգոստոսի 13-ից մինչև օգոստոսի 23-ի ժամը 18-ը, իսկ գրանցումը կկատարվի օգոստոսի 23-ից մինչև սեպտեմբերի 2-ի ժամը 18-ը։ Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածն է սեպտեմբերի 3-ից մինչև հոկտեմբերի 5-ի ժամը 24-ը։ Օգոստոսի 5-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել է Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծառայող 1982 թվականի ծնված Արմեն Ռաշիդի Հովակիմյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին հարազատ մենատներին եւ ծառայեցիներին։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը նոր մանրամասներ է հայտնել պայմանագրային զինծառայող Արմեն Հովակիմյանի մահվան վերաբերյալ։ Ըստ ծառայության տարածած հաղորդագրության Մարտակերտի շրջանի Խաչենի ջրամբարում տեղի է ունեցել ջրահեղձման դեպք։ Փրկարարական աշխատանքների արդյունքում Խաչենի ջրամբարից ջրահեղձման վայրից մոտ 800 մետր հեռավորության վրա փրկարարները հայտնաբերել եւ ջրից դուրս են հանել Մարտակերտի բնակիչ 43-ամյա Արամ Սարգսյանի եւ Ստեփանակերտի բնակիչ 36-ամյա Արմեն Հովակիմյանի դիերը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է Պաշտպանության նախարարին գից կոլեգիայի հերթական նիստը։ Այն նվիրված էր զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնագիտական պատրաստության մակարդակի առավել բարձրացման, համալրման ու զարգացման ուղիների քննարկմանը։ Նիստի ընթացքում ներկայացված զեկույցներում անդրադարձ է կատարվել զինանձնակազմի մարտավարամասնագիտական պատրաստության եւ արտունակության կատարելագործման ուղղված աշխատանքներին, իրականացված եւ ընթացիկ միջոցառումներին արկախ խնդիրներին եւ դրանց լուծման ուղիներին։ Առաջիկա անելիքների վերաբերյալ առաջադրվել են որոշակի խնդիրներ, տրվել են հանրարարականներ։ Ադրբեջանն արդեն մի քանի տարի ակտիվորեն շարունակում է մեծացնել իր ռազմական հզորությունը եւ սա անդրադառնում է նրա արտաքին քաղաքականության վրա։ Այս մասին ասել է ռուս քաղաքագետ Անատոլի Ցիգանուկը։ Ռազմական փորձագետի խոսքով նախկի խորհրդային հանրապետությունն իր ահռելի նավթային հարստություն օգտագործում է զենք գնելու եւ ռազմաարդյունաբերական համալիրը զարգացնելու համար։ Զենքի մատակարարների թվում է ոչ միայն Ռուսաստանը, այլև Ուկրաինան, Բելարուսը, Թուրքիան, Իսրայելը եւ այլ երկրներ, հիշեցրել է Ցիգանոկը։ Նրա կարծիքով միանգամայն ակնհայտ է, որ Բաքվի առաջին թիրախը Լեռնային Ղարաբաղն է, եւ որքան Ադրբեջանի զինված ուժերն ուժեղանում է, այնքան սա դրիչ է ադրբեջանցի քաղաքական գործիչների եւ հանրության տոնը։ Սա Ցիգանոկի կարծիքով շատ վտանգավոր պահ է, քանի որ Ադրբեջանի ղեկավարության մոտ գայթակղություն է առաջանում արտաքին քաղաքականության խնդիրը լուծել բանակի օգնությամբ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Դարերի պատմություն ունի Մարտունու շրջանի Սոս գյուղը։ Բազմամարդ այդ բնակավայրում այսօր հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ եւ խաղողագործությամբ։ Ինչպիսին է սոսացիների կյանքն ու կենցաղը, ինչ հոգսեր ու խնդիրներ ունեն, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արդեն 6 տարի է, ինչ համայնքը ղեկավարում է Հունան Գրիգորյանը։ Իմ խնդրանքով համայնքապետը պատմեց այդ ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների եւ անելիքների մասին։ Նոր դպրոցական շենք, հարմարավետ մանկապարտեզ, մարզադահլիճ, որտեղ հաճախում է 40 երեխա, իսկ երիտասարդությունն էլ մեծ թիվ է կազմում, ուրախությամբ ասում է Հունան Գրիգորյանը։ Պարոն Գյուղապետ, նոր գալիս ենք Գյուղատարան եւ այն ինչ զամացրեց եւ այն ինչ գրեթե ոչ բոլոր գյուղերում են այսօր արկա գյուղամիջյան ճանապարհներն էին նոր դպրոցներ նոր մանկապարտեզներ այս մասին ինչ խոսենք դե իրոք վերջի 5-6 տարվա ընթացքում տեսած նոր հրաշքարությունները բայց կայանում են հանից, որ կատարվում են աշխատանքներ։ Մեր հանրապետության ղեկավարությունը շրջանի վարչակազմի ղեկավարը բոլորը ծանոթ են մեր խնդիրներին եւ ժամանակին լուծումներ է տրվում։ Երիտասարդություն դա ուղղակի նորմալ։ Պրոցում ունենք 170 աշակերտ, նաեւ մանկապարտեզազորձը 40 երեխա հաճախում։ Սոս գյուղը լրիվությամբ գազիֆիկացված է։ Գյուղամիջյան ճանապարհների մի մասն արդեն բարեկարգվել է, մի մասն էլ բարեկարգման փուլում է։ 2010 թվականից համայնքում գործում էր շուրջօրյա ջրամատակարարում, սակայն այս համար գյուղացիները մտահոգված են ռոռոկման ջրի խնդրով։ Երբ կլուծվի այս հարցը եւ ինչ ծրագրեր են իրականացվում այս ուղությամբ գյուղացիների հետ շփումից հետո բարձրացավ, որ ջրի խնդիր ունի այսօր գյուղը։ Ինչ խնդիր է։ Գործով մարդուն վաճառքները դարձանավացին։ Դեռ ինքը կա այնպես չորոշ չկա։ Ձերիա որ կենցաղը ասենք գյուղում եղած դուրը լրիվությամբ դեկում կենցաղին, ասենք եթե կենցաղային հարցերը արգին դեր բուր։ Բնական խնդիրը կայանում ջրի սակավության կարևոր բաժանաբերտանային դրամներով բաղում է մեկը իր Հիմա չեն կարողանում ջրել փաստերը։ Ջուրը չի հերիքում։ Չի հերիքում։ հա։ Իսկ խմելու ջուրը։ Խմելու ջուրը նույնն է, նույն համակարգը, այդ խմելու ջրի համակարգն է։ Դա լինում է ամառվա 2 ամիս, հուլիս օգոստոս։ Հիմա պայմանավորվել ենք, որ լրացուցիչ մի հատ նոր արտեզյան ջրհան կառուցենք ու որպեսզի այս այդ բաժարը Մոտ օրերս գյուղում կսկսեն հանդիսությունների տան շինարարական աշխատանքները։ Իդեպ այն վերանորոգվում է կառավարության եւ բարերարների համաֆինանսավորմամբ։ Հանդիսությունների տան ցեմենտ եւ սալիկներ տրամադրվել է կառավարության կողմից, աշխատանքները կատարելու է մեր բարերարների մեր բարերար ունենք համագյուղացի։ Համագյուղացի։ Ով է բանը։ Արտուր Դադասյան։ Դասաց համատեղ։ Համատեղ։ Համատեղ շիկակարը։ Մենք մնացած աշխատանքները ֆինանսավորման դասանում ու կան նաև իրանից բացի կան համագյուղացի ուսանողական հա։ հա, մալայան ընտանիքներն են, որոնք ամեն հարցում դպրոցի սալիկապատման աշխատակների թե մնացած բոլոր աշխատակների մասնակից են։ Տարվա այս ժամանակաշրջանում գյուղում երուն ընթանում են բերքահավաքի աշխատանքներ։ Ցորենազգի մշակաբույսերի բերքահավաքն արդեն ավարտված է։ Համայնքապետը ուրախությամբ նշեց, որ այս տարի համեմատաբար լավ ցուցանիշներ են արձանագրվել։ Ցորենազգի բույսերի բերքահավաքը արդեն ավարտել է, մնացել է գարհացան շենքերի բացորեն, արևածառի ու դուլաները։ Եկեք խաղը նորից խաղում նորարարացել դեպի քաղաքը նորացկսել։ Ուներ համայնքում մոտ 130 հեկտար խաղավայրի բոլոր բարոյ վիճակում մշակում են գյուղացիները։ Մենք 70 հեկտար, 71 հեկտար թագի բավականին մեծ թիվը։ Մոտ 1000 հեկտար դատարվել աշակերտության կուտրաների աշակերտների ցանց բերքահավաք։ Նաև դարանության կուտրաների մոտ մոտ 100 հեկտար Նշենք, որ երկու շաբաթից սոսում կսկսվի նաև խաղողի բերքահավաքը, չնայած այս տարի ուժեղ կարկտից այգիները զգալի դուժել են, սակայն Խունան Գրիգորյանը լավատես է եւ համոզված, որ թեկուս նվազագույն չափով, բայց այնուամենայնիվ բերքահավաքը կարթարացնի իրենց սպասելիքները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Քաշաթաղի շրջանում սկսվել են բանջարաբոստանային կուլտուրաների բերքահավաքը անասնակերերի կուտակումը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանը։ Շրջանի ուսային թևում բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ։ Այս հատվածում բանջարաբոստանային մշակաբույսեր քիչ են արտադրում, հիմնականում իրենց օգտագործման համար։ Հարավային թևում արտադրում են մեծ քանակությամբ եւ իրացնում, որոշ մասը անցնելով Արցախ բրուց եւ այլ կազմակերպությունների։ Վերջին տվյալներով Միշնավանի, Կոսականի, Խաղաքային եւ Երիցվանքի աղատորի փականի գյուղական համայնքներում ընդանում ավակվել է մոտ 280 տոննա կարտոֆիլ։ Մամարքի, Երիցվանքի եւ Փականա գյուղական համայնքներում ավակվել է 50 տոննա լոբի։ Բերքավակը շարունակում է։ Ալաշկերտի Վանի Բակահանի եւ Մուշի գյուղական համայնքներում ընդհանուր ստացվել է 2000 տոննա ոստան պարեն։ Բացի այդ, տարբեր համայնքներում ընդհանուր մթերվել եւ իրացվել է 460 տոննա բանջարեղեն։ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի բերքավաքին զուգահեռ կատարվում է նաեւ անասնակերի կուտակում։ Ըստ գյուղվարչական տեղեկանքի, ներկա դրությամբ շրջանում կուտակվել է 300 հազարից ավելի հակ խոտ, 100 հազարից ավելի հակ ծղոտ։ 1750 տոննա սենаж հանձնվել է Վամաքս ընկերությանը։ Խոտնձի աշխատանքները շարունակվում են եւ այժմ հիմնականում հուսային թևում։ Հարավային թևում համեմատաբար մեծ քանակությամբ ամասնակեր են կուտակել Ծաղկաբերդի գյուղական համայնքում։ Համայնքի ղեկավար Ազատ Եղոյանը տեղեկացրեց, որ ներկա դրությամբ արդեն 25000 ակխոտ դաշտից տեղափոխել են գյուղ։ Խոտնձի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության սոցիալական ապահովագրության պետական գործակալության ասկերանի սոցիալական տարածքային բաժինը բացի կենսաթոշակ նշանակելուց կառավարության որոշմամբ առանձին քաղաքացիների նշանակում է նաեւ համապատասխան դրամական օգնություն։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Ներկադրությամբ բաժինը սպասարկում է 2595 կենսաթոշակառուների եւ 781 դրամական օգնություն եւ ապարքեվավճար ստացողների, որն իրականացվում է Արցախ Post եւ Արցախ Բանկ ակբաժնի տիրական ընկերությունների մասնաճյուղերի միջոցով։ Ինչպես տեղեկացրեց բաժնի գլխավոր մասնագետ Նաիրա Իսրայելյանը, Կեսաթոշակառուների հաշվառման միասնական տեղեկատվական համակարգի տեղադրումից հետո աշխատում են նոր ծրագրով, ինչը մատչելի ու հետաքրքիր լինելուց բացի գործը բավականին դյուրին ու արդյունավետ է դարձրել։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում կեսաթոշակ նշանակելու համար բաժին է դիմել 84 վերահաշվարկի համար 140, կենսաթոշակի տեսակի փոխման 13, դրամական օգնություն նշանակելու 36, կենսաթոշակի վկայական ստանալու համար 83 քաղաքացի, որոնց դիմումներն ընդհանձակավորվել են համաձայն գործող օրենքի։ Թաղման նպաստանալու համար դիմաց 88 քաղաքացիների վճարվել են համապատասխան գումարներ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում բաժին է մուտք գործել 476 նամակագրություն, որոնց եւս տրվել է համապատասխան ընթացք։ 91 չաշխատող կանանց վճարվել է հղիության եւ ծնդաբերության նպաստ։ Երկու գործատուի փոխհատուցվել է ժամանակավոր անաշխատանակության եւ մայրության նպաստ։ Մեկ անհաձեռնարկատիրոջ վճարվել է մայրության նպաստ։ Անշուշտ իրենց հիմնական աշխատանքից բացի բաժնի աշխատողները թոշակառուներին կարողանում են տալ այն ամենը, ինչի կարիքը նրանք ավելի շատ են զգում՝ հոգատարություն, ուշադրություն եւ սրտացավություն, եւ հենց դա է ամբողջացնում բաժնի հիմնական գործունեությունը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հաթերք համայնքում արտադրվում է Հաթերք Food անվամբ բնական սնունդ։ Տնորեն Սամվել Միրզախանյանի խոսքով սնդի պատրաստման համար տևական ժամանակ աշխատել են սնդաբաներ, բժշկական ոլորտի մասնագետներ, մարքետոլոգներ։ Կատարվել է նաև սնդակարգի կազմի մեջ մտնող բաղադրամասերի բիոքիմիական վերլուծություններ։ Ըստ նրա սնդակարգն ի սկզբանե նախատեսված է եղել երեխաների համար, սակայն հետագա կատարելագործման արդյունքում այն դարձավ նաև երիտասարդ եւ տարեց մարդկանց սնդակարգի անբաժան մասը։ Առաջարկներ ենք ստացել տարբեր երկրներից, հուսով եմ շուտով հաթերք ֆուդի սպառման աշխարհագրությունը կմեծանա, ասել է Սամվել Միրզախանյանը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության եւ թանգարանների միջազգային խորհրդի հայկական թանգարանների ազգային կոմիտեի համատեղ աջակցությամբ Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում օգոստոսի 8-ին տեղի կունենա ստեղծագործում են թանգարանների աշխատողները խորագրով ցուցահանդեսի բացման արարողություն։ Այն նվիրված է լինելու թանգարանների աշխատողների եւ բարեկամների ասոցիացիայի հիմնադրման 15-ամյակին եւ հայկական թանգարանների ազգային կոմիտեի հիմնադրման 10-ամյակին։ Ցուցահանդեսի ներկայացման ներկայացված են լինելու Հայաստանի եւ Արցախի տասնյակ թանգարանների աշխատակիցների 70-ից ավել ամենաբազմազան նյութերից եւ արվեստի տարբեր բնագավառներ ներկայացնող ստեղծագործություններ։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։